Ірша переживав до сліз. Ірина бачила це, сміялася і чомусь раділа в душі. Раділа, бо дуня карається власною чистотою і коректністю, бо не вміє вестися як начальник, бо йому ніхто не дзвонить по телефону, як іншим хлопцям у секторі. Але навіть вона не здогадувалася що це назвисько мало не привело Сергія до божевілля, що бували хвилини, коли він міг кинутися на Рубана з ножем. Тільки як кинеться. Але й він уже давно зрозумів, що його гнів для Рубана найбільша втіха, і не боїться той його гніву. Він не боїться нікого. Нащо вже бас, завідуючи відділом, строгий і неприступний? але й той має з Рубаном мороку. І тут уже Рубан знайшов мовчазну підтримку усіх. Це була ціла лінія, що й, мабуть, тонко та точно вироблена. Бас тримав усіх на значній дистанції. До нього заходили, тільки постукавши в двері, разом з тим мав своїх улюбленців, мав своїх довірених осіб. Тільки з ними завідуючий радився, тільки їм звіряв свої плани. Либонь він не вбачав у тому чогось поганого. Але потроху почало складатися так, що ті довірені працівники самі стали прагнути непомітно прошмигнути в його кабінет, засвідчити свою відданість. А дехто тонко і вміло очернити товариша принаймні кинути на нього тінь. Але тільки закамуфлювавши те боротьбою за справедливість, уболіванням за справу, інакше бас не став би нікого слухати. В ім'я справи він готовий на все і не підозрює, що ці розмови не етичні. Особливо бас полюбляє всілякі наради та засідання де проробляє своїх підлеглих, отих, на кого нашептали довірені. Отож ходить він, розстебнувши піджак і закинувши назад поле по кімнаті, у напруженій тиші вичитує комусь або всім разом добре поставленим начальницьким голосом. Вичитує так, що мухи повклякали на шибках, а молоді інженери мліють зі страху. Абас і далі ступає сягнисто, вимахує то десницею, то шуйцею. Вловивши паузу в його мові, Рубан раптом наївно і безневинно звертається до завідуючого. Така у вас струнка фігура, Степане Митрофановичу, а пузце росте. Мабуть, багато їсте на ніч ще й, може, картоплю. Бас торопіє. Бас витріщає очі і дивиться на свого підлеглого, як дивляться морські рибалки, витягнувши з підводних надр небачену, ще, може, й небезпечну рибину. Але одразу оговтується, буркнувши, не заважайте, чи це не стосується до діла ступає далі, проте руками вже не вимахує. І знову по якомусь часі Рубан нахиляється вперед і довірливо, неначе тільки Степану Митрофановичу шепоче. Нехай жінка зашиє підкладку на лівій полі. Підете до когось на гору. Чи вона вас не слухає? Бас застібає піджак але вже не може пригадати, на чому зупинився. Буркнувши рубан, зайдете до мене, закриває засідання. Про що вони говорили вдвох, хто зна. Але виходив звідти Рубан так само спокійно, а отих напівтаємних відвідин завідуючого деякими його підлеглими значно поменшало а потім і зовсім перестали прошмигувати.